Hrvatski radio, obrazovni program. dragi slušatelji, dobro vam jutro uz još jednu emisiju Povijest četvrtkom. S vama je Nataša Ricijaš. Danas vam govorimo o povijesti psihoanalize i Sigmundu Freudu. Ostanite uz nas. Povijest četvrtkom. O tome što je psihoanaliza, na početku će nam reći psihoanalitičar dr. Eduard Klein, pročelnik klinike za psihoterapiju u bolnici Rebro. Psihoanaliza je u prvom redu psihoterapijsko liječenje e, bolesnika sa psihičkim smetnjama e, koje je teško, dugotrajno i naporno i za bolesnika i za psihoanalitičara. S druge strane, psihoanaliza je teorija neuroza i teorija mentalnog razvoja. Za psihoanalizu se može kazati da zahtijeva vrlo dugotrajnu, tešku i napornu izobrazbu, a pacijente koje mi možemo uspješno liječiti to su neurotske smetnje i njima slični poremećaj. Naravno, psihoanaliza se primjenjuje kod težih poremećaja, ali su rezultati svakako slabi. Psihoanaliza se rodila u posljednjem desetljeću 19. stoljeća. Otac psihoanalize je Sigmund Freud. Njegov životopis poznat nam je iz njegove autobiografije. Rodio sam se 6. svibnja 1856. u malom starom gradiću Pšiboru, a njemački Freiberg u Moravskoj. U ono vrijeme gradić je imao oko 5000 stanovnika, gotovo samih Čeha, katolika, s manjinom Njemaca i Židova. Roditelji su mi bili Židovi, a i ja sam cijeloga života ostao Židov. Moj otac, Jakob Freud, ženio se dva puta. Iz prvog njegovog braka imam dva polubrata, Emanuela i Filipa. Moja je majka, Amalija Natanson, mlađa od mog oca 20 godina. Godine 1860. selimo se u Beč, gdje polazim privatnu školu. Nakon toga upisujem 1873. godine medicinski fakultet i u 21. objavljujem prve znanstvene radove. Proučavajući anatomiju i fiziologiju živčanog sustava, sa 25 godina dobivam doktorsku titulu. Uskoro postajem i docent Bečkog sveučilišta i počinjem se baviti internom medicinom i neurologijom. Pojavi psihoanalize pridonijeli su i određeni događaji. Već 1882. Freud je saznao za čudan slučaj jedne pacijentice doktora Jozefa Brojera. Pacijentica u publikacijama nazvana Ana O. bila je privlačna mlada djevojka sa dvostrukom ličnosti. Pored histerije i neosjetljivosti, jedna od te dvije ličnosti ponašala se normalno, a druga kao zločesto dijete. Kad bi doktoru Brojeru ispričala o svojem problemu, taj bi problem nestao. Takvo liječenje razgovorom uz povremenu primjenu hipnoze Brojer je nazvao čišćenjem dimnjaka. No kako je nastala sama psihoanaliza? Freud je zapravo bio jedan neuropsihijatar koji se najprije bavio znanstvenim radom. Međutim, kako znanstveni rad i onda i danas ne može od njega živjeti, to su mogli ostati samo bogati, a on nije bio bogat, a htio se oženiti. Da bi se mogao oženiti, morao je ostvariti neku karijeru koja bi mu pomogla da zarađuje i on je ovaj, nakon edukacije u Parizu i u Beču i tako dalje otišao u privatnu praksu. U privatnoj praksi je počeo liječiti bolesnike najprije hipnozom, pa fizikalnom terapijom, sugestijom pomoć fizikalne terapije i tako u jednom dana kad je nešto ovaj, pacijentica s kojom je razgovarao nešto govorila, on ju je prekid prekinuo i ona je rekla, puste me, molim vas na miru, hoću da kažem svoju misl. I ona mu je pomogla da otkrije da ako pacijent govori slobodno svoje misli, da se na taj način najbolje može vidjeti šta je u njegovom nesvjesnom i tako je počela psihoanaliza. Tako da neke prethodnice ili nečeg što bi pomoglo ovaj, da razumijemo nastanak psihoanalize zapravo i nema. Godine 1882. Freud napušta teorijsko istraživanje. Tada se zbiva jedan značajan događaj u njegovom životu. Susreće Martu Bernays u koju se strastno zaljubljuje. Uskoro se tajno zaručuju. Morao se dakle prihvatiti doktorske profesije. Međutim, kao što sam prije rekao, e, njegova e, mogućnosti da pomoću znanstvenog rada preživi su bile nikakve. I on je onda otišao u Pariz kod e, slavnog Šarkoa koji je onda liječio hipnozom e, ljude, neurotičare i e, to je bio kazalište zapravo jer on bi sa 10 asistenata došao 15 tu su drugi doktori bili i onda je on ove koji su imali psihogene pareze, slabosti udova onda bi on u hipnozi to, oni bi prohodali, tako. To je bilo više jedan cirkus e, nego ozbiljna terapija, jer naravno nakon toga bi ti isti pacijenti ponovno dobili taj isti simptom. Freud je otkrio da nije to nešto moždano kod tih pacijenata, nego da je nešto nesvjesno, da je psihičko, i on je to naravno onda rekao Šarkovu koji je, ovaj, se nije uopće s njim složio i odbio je njegove radove i tako. I onda se Freud vratio u Beč, jer on je većinu života proveo u Beču. I onda je u Beču počeo ovaj, eh, hipnozu. I onda je vidio da baš hipnoza kod svih pacijenata ne ide. I onda se pitao zašto ne ide. I onda je on opet otputovao u Francusku, ovaj put u Lyon kod Bernheima ili Eboa, to su bili najpoznatiji psihijatri koji se bavili hipnozom. I onda je pitao njih kako to da ne ide ta. Eh, kaže, rekao mu je Bernheim, znate, kolega, vi za hipnozu morate imati jednu aureolu, vi morate biti svetac, vi morate biti veliki iscijelitelj, i kaže meni u bolnici gdje ja imam tu aureolu polazi za ruku. Međutim, u privatnoj praksi i meni se dogodi da ne polazi hipnoza za ruku. Tako se Freud malo utješio i nastavio hipnozu dok nije otkrio ovu metodu slobodnih asocijacija, to je psihoanaliza. U početku je on shvatio da pacijent kad govori slobodno, sve što mu padne na pa- a to je jako teško postići, to vam ja mogu kazati, da vi sad legnete tu na ovaj kauč i da govorite sve što vam padne na pamet, ne bi mogli. To je potrebna duga vježba i pacijentova motivacija, jer ima smetnje teške, pa onda on je motiviran za to, da sve što mu padne na pamet. Međutim, Freud je otkrio dosta brzo da su snovi puni sadržaja nesvjesnih i nesvjesnog materijala, pa je onda E, molio i tražio od pacijenta da mu ispričaju snove. Pacijenti su ispričali snove i onda su zajedno pacijenti i analitičar analizirali te snove. Da se razumijemo u psihoanalizi, snovi se ne e, analiziraju kao u sanjarici, nije riba briga, mutna voda, bolest i slično. Nego imaju e, svoj nesvjesni izvor koji treba otkriti, jer čovjek kad sanja on ono što je ovaj, njemu problem, on to potiskuju nesvjesno. I ono što vi dobijete od snivača, to je manifestna slika sna, koja nije ono što on zapravo je potisnuo, nego je jedna nova slika. Vi sad morate u tumačenju snova se vratiti na ono što je bilo ispod toga da bi njegov osjećaj i njegove misli one potisnute dobili van. Uvod u psihoanalizu. Deseto predavanje. Simbolika u snu. Gospođe i gospodo, mi smo shvatili da je izopačenost snova koja nam smeta da ih razumijemo posljedica jedne djelatnosti koja cenzurira snove – i koja je upravljena protiv neprihvatljivih nesvjesnih želja. Ali naravno, nismo tvrdili da je cenzura jedini faktor koji je kriv za izopačenje snova i stvarno. Prilikom njihova daljnjeg proučavanja možemo otkriti da u tom djelovanju imaju udjela i drugi trenuci. To je kao kad bismo rekli i kad bi cenzura snova bila uklonjena, mi ipak ne bismo bili u stanju razumjeti ih. Očigledni san ne bi još bio istovjetan sa skrivenim mislima sna. Uz snove i metodu slobodnih asocijacija, Freud je započeo s proučavanjem još jednog materijala, omaškama, govori psihoanalitičar dr. Eduard Klein. To je ovaj način na koji mi kažemo ono što ne bi željeli da se zna, a mi to mislimo i osjećamo. Recimo, ne znam kakav vam primjer za omašku e, reko, ovaj, da ste vi danas recimo meni rekli dobar dan, ja sam danas, oprostite što sam prerano došla. To bi bila jedna omaška jer vi ste možda negdje željeli da dođete prerano, ali niste došli. Recimo, ili druge. Ima omaške koje su opasne, recimo jedan primjer jednog pisma kad e, ovaj, dečko pisao djevojci i nakon tog pisma ga ona ostavila. I šta je bilo u pismu? Pismo je bilo ljubavno, uredno i sve skupa, ali je završavalo ne volite Marko ili Petar, nego vodite Marko ili Petar i ona se uplašila njegovih nesvjesnih želja da je vodi i ona je jednostavno njega ostavila da joj se to ne dogodi. Evo, to je omaška jedna tipična. Tako da je Freud na osnovu omaška koju u svakom dnevnom životu radimo stalno, ima i knjigu je napisao o tome, na osnovu analize snova i slobodnih asocijacija je razvio tehniku psihoanalize. U Parizu Freud ostaje četiri mjeseca. Cijelo to vrijeme svojoj zaručnici Marti piše ljubavna pisma. Draga Marta, nedostaješ mi čitavo vrijeme. Kao draga, žena, prijateljica, suradnica. I moram živjeti u najtežoj usamljenosti. Ne znam kako provesti to vrijeme – Ništa mi ne predstavlja zadovoljstvo. Već dva tjedna lice mi je smrknuto, ukratko, vrlo sam nesretan. Godine 1886. vraća se u Beč gdje otvara privatnu ordinaciju, a 14. rujna iste godine Marta Bernays postaje Marta Freud. Spomenuli smo već slučaj Ane O. i bečkog doktora Jozefa Broera, koja je sama takvo liječenje razgovorom okarakterizirala kao talking cure. Freud, koji je paralelno izvodio analogne observacije, predložio je Brojeru da objave zajednička iskustva. U svojoj privatnoj praksi Freud se služio do tada uobičajenim sredstvima, elektroterapijom i hipnozom. Ali pošto nije postigao trajnije uspjehe, 1889. počeo je kombinirati hipnozu sa Brojerovom katartičkom metodom. Freud je uspio nagovoriti Brojera na suradnju i zajedno pišu svoje studije o histeriji, objavljene kao knjiga 1895. Ali tada se Brojer već opire Freudovom naglašavanju seksualnosti, naročito dječje, u prouzrokovanju histerije. I te godine njihovo se 20-godišnje prijateljstvo prekida. Freud je veliki dio svoga znanstvenog i praktičnog rada posvetio i teoriji seksualnosti, to jest seksualnoj strani ličnosti. Vidite, Freud je bio i da, da danas je najviše napadan zbog svoje seksualne teorije, što je razumljivo. Prvo, e, svijet je bio sablažnjen seksualitetom djeteta. Jer kao odrasli još mogu imati seksualne želje i potrebe, ali nevina djeca ne mogu. Međutim, nije to seksualitet u smislu koitalnog seksualiteta. To je seksualitet kao libido, kao jedna energija životna koja ima i svoju e, seksualnu konotaciju. Poznato je, na primjer, da dijete e, koje sisa, malo dijete, jeli, dojenče, sisa, sisa, zaspi na sisi u zadovoljstvu i dalje sisa. Ono sad više ne sisa jer je gladno jer se najelo, nego ima jednu libidnu, jednu seksualni užitak u sisanju koju na koncu ostaje i u odrasloj dobi. Znate da je ovaj, da se i u seksualnom odnosu i pred igri ta ista sisanja rade ali naravno to sad više nije ovaj čudno jer nisu djeca u pitanju. I tako niz stvari, niz primjera koje su ljudi viđali prije, recimo pedijatri su znali da dijete sisa i kad je sito ali nisu povezivali sa njegovom željom i potrebom, seksualnom libidnom, da uživa u toplini majčine kože u, ovaj, i da ostaje na grudima majčini zbog nečeg što nije samo hranjenje. Što je da tako kažemo duhovna hrana, njemu treba toplina i kad ne jede. To je recimo seksualna teorija koju uvijek Freud bio napadan, ali to je dokazano, to su i kasniji drugi istraživači vidjeli, da postoje ta libidna energija koja nije seksualitet u smislu koitusa, nego je seksualitet u smislu opće ljubavi, želje, poriva, potrebe za drugom osobom i tako dalje. To je ta seksualna teorija koja se najviše napadala i dan danas se napada. Druga metoda jednako napadana kao problem seksualnosti jest nesvjesno. E, ljudi žele da budu jako razumna bića. Žele da oni vladaju situacijom. Međutim, čovjek nije uopće razumno biće. On je razumno biće u smislu da ima razum, samo toliko. Međutim, nama vladaju emocije. Nama vladaju, e, nama vladaju osjećaj. I osjećajni impulsi koji su nesvjesni to je nešto što jako teško ljudi prihvaćaju. Naravno, svak bi htio biti svoga tela i duha gospodar, a nije. E to je jedan veliki problem da recimo liječnici i dan danas jako nesvjesno kritiziraju, a ponašaju se da je evidentno da nesvjesni impulsi njima upravljaju i vladaju, ali to ne mogu prihvatiti. I tu je problem koji je bio jedan od najvećih problema psihoanalize da je ovaj to nesvjesno se ne može prihvatiti, a nama vladaju nesvjesni porivi od kad se rodimo dok ne umremo. Uvod u psihoanalizu. 18. predavanje. Nesvjesno fiksiranje za traumu. Vi ćete me odmah razumjeti. Brojer i ja tvrdimo sljedeće. Svaki put kad naiđemo na jedan simptom smijemo zaključiti da kod bolesnika postoji izvjesni, nesvjesni duševni procesi koji upravo sadrže smisao simptoma. Iz svjesnih procesa ne stvaraju se simptomi, jer čim su dotični nesvjesni procesi postali svjesni, simptom mora nestati. Tim putem Brojer izliječio svoju histeričnu pacijenticu, to znači oslobodio je simptoma. Našao je jednu tehniku kojom je do svijesti doveo nesvjesne procese koji su sadržavali smisao simptoma i oni su iščezli. Od prekida sa brojerom, Freud je deset godina bio bez sljedbenika, ali od 1902. u njegovom su se stanu jedanput tjedno sastajali bečki liječnici, među kojima su bili Wilhelm Štekl i Alfred Adler na psihološku srijedu, a to društvance bila je jezgra kasnijeg bečkog psihoanalitičkog udruženja. Od 1896. do 1906. od Freudove 40. do 50. godine nastala su četiri kapitalna dijela. Tumačenje snova, psihopatologija svakodnevnog života, tri rasprave o teoriji seksualnosti i dosjetka. U tom razdoblju, prema riječima Jonesa, osigurao je jedinstveno mjesto u povijesti, jer je on prvo biće koje prodire u najdublje dubine svog nesvjesnog. Time je po Jonesu stekao harmoniju duha, integritet svoje ličnosti, a ličnost je ono čime se Sigmund Freud osobito bavio. Freud je e, nastojao da shvati da shvati razvoj ličnosti i da shvati e, situ, ovaj, odnose među dijelovima ličnosti. Naravno, kad mi govorimo o dijelovima ličnosti, to ne možete sjekirom odvajati, to su abstraktni pojmovi. Prva njegova teorija ličnosti je bila podjela na svjesno, predsvjesno i nesvjesno. Nesvjesno je ono što mi ne znamo i možemo ga aktivirati jedino u psihoanalizi, nekad malo u hipnozi ili nesvjesno izbija u nekim izvanrednim situacijama koje nas podsjećaju na neke događaje iz djetinstva, ali to nije tako često kao što vidite u američkim filmovima, kad ono nešto požar pa se sjeti požara iz djetinstva i onda recimo amneziju izliječi, tako to su za filmove i za naivne e, ljude. Međutim, e, nesvjesno je ono što ne znamo, što možemo u psihoanalizi dobiti. Predsvjesno je ono što mi ako se napregnemo znamo. Recimo, ako ja vas pitam šta ste jučer jeli za ručak, e, onda ćete vi, nećete se odmah sjetiti, jer vam to nije ni važno šta ste jučer jeli za ručak, ovaj, nego ćete morati razmišljati, pa ćete se nečeg sjetiti, pa ti još nečeg i tako dalje nije samo za ručak, nego šta ja znam, gdje ste sinoć bili, recimo. To je možda vama bliže nego ručak i onda ovaj, ćete se morati, ja bila sam s ovim tu ili s onim, pa sam išla iz jednog kafića u drugi, ali ne, ne možete odmah ono ispaliti, jer morate malo razmišljati. E, to je predsvjesno. Nešto što se može dovesti s naporom u svijest. A svjesno je ono što se oko vas događa, što vi sad mislite, što vi sad radite, što vi planirate u tom trenutku. E, to, je, to je bila prva podjela ličnosti. Druga podjela ličnosti je bila Freudova podjela na id, ego i superego, odnosno hrvatski ono, ja i ja. Freud je smatrao kad se mi rodimo imamo jedan rezervoar nagona tu su vam dvije vrste nagona. Jedno su ovi libidni o kojem smo govorili, a drugo su agresivni, takozvani nagon smrti, o kojem je bilo jako puno diskusije. I e, vi kad se rodite imate neke male dijelove razumsku. Zapravo nemate ništa, jer vi ste samo id onda se s razvojem i ne ovo i živčanog sustava i razvojem tijela i duha i svega skupa vi dobivate elemente ega ego ili ja to je onaj razumski dio racionalni dio koji najviše upravlja ovim razumskim dijelom čovjeka taj ego se razvija tijekom razvoja ličnosti razvija se, kod nekog brže sporije, kod nekog se slabo razvija, ali to ovisi o drugim faktorima, faktorima okoline, odgoje i tako dalje. E sad, neki autori smatraju se čovjek rađa s određenim egom, ali to nije sad za ovu priču bitno, to nije Freud misli. I e, superego, šta je superego? Superego je jedna kontrola, kontrola, da tako kažemo, moralna, koja nas čuva da naši nagoni ne, naiđu, e, ne e, realiziraju se odma i bez ostatka. Šta ja znam, recimo, vrlo jednostavno, da nemate superega, recimo vama se neki muškarac na ulici svidi, vi ga odmah grabite i hoćete s njima imati seksualni odnos, recimo. To naravno nećete napraviti. To će možda napraviti neko koji je jako bolestan, pa ovaj dio mu je iz te bolesti otkazao ili e, izbrisan. Ali jedan ovako običan prosječan čovjek, pa i neurotik neće tako nešto napraviti. Ili bilo što, ili vi, ste gladni, vi ćete ući u prvi dućan, nemate novac, vi ćete uzeti onu hranu i jest. Jer vi imate potrebu da zadovoljite glad, nagonsku potrebu. E, da se nagoni nekako stišaju i primire, imate e, superego ili ja koji je zapravo tako sam ja bar nazvao u jednom svom radu, ambasador društva u egu. Znači, društvo i njegove pravila, njegovi zakoni, potrebe, sve ono što mi doživljavamo u društvu, sve nekako reperkutiraju na ego i oni u egu vrše cenzuru. Tako da ego se ne bori sam sa idom ili nagonima, nego ima tu cenzuru, inače bi id mnogo češće probio ego i došlo do zadovoljenja koje sa neke mm, naveo, ili recimo vama se neko ne sviđa, dođete nožem ga ubijete na cesti, jel? jer vama je tako nagonska potreba. Međutim, taj superego vas pre... Naravno, ego ima svoju ovu strogu, ružnu, rigidnu, kažnjavajući dio, ali ima i svoj ljubeći dio. Što je kasnije se došlo do ovog ljubećeg dijela superega, gdje vi pomoću tog ljubećeg dijela dajete ne samo zabrane, nego i dajete gratifikacije, ne samo frustracije ili osujećenja, nego i gratifikacije, odnosno nagrađujete ego ako je nešto dobro napravio. Sofoklova tragedija Kralj Edip svima nam je poznata. Kad je Freud napunio 50 njegove bečke pristalice predale su mu medaljon na čijoj jednoj strani bio reljev Freudovog lika, a na drugoj oko Edipa koji odgovara na pitanje Sfinge iz grčke tragedije, stih zagonetke znalac zagonetke čudesne i prvi čovjek naš. Tu tajnu Sfinge, što je čovjek, njezino odgonetanje bio je cilj zbog kojeg je Freud počeo proučavati tajne svoje i drugih ljudskih duša. Znači, malo dijete negdje kad dođe u treću godinu, kad se svi ti libidni vežu za njegov seksualni organ, svi ti libidni impulsi koji su najprije vezani za usta, pa za e, anus i tako dalje, kad se vežu za e, e, njegov spolni organ, sad ću najprije muškarcu, pa onda žene, onda on, ovaj, taj dečko, E, tu ljubav koju osjeti, osjeti prema majci. On osjetio i prije, on, kod njega se ništa nije promijenilo, ali sad on fantazira tu majku kao jedan objekt ljubavi i sad njemu otac smeta, naravno. I vi ćete vidjeti, to nije rijetko, da mali dečko 3-4 godine kaže ovaj, kad ćeš ti otići na put ili najbolje bilo da te nema ocu, jer što otac ne prima baš tako jednostavno i ja ću se udat, e, oženiti za moju mamu i to, to je, mislim, to govore djeca, jer djeca govore ono što misli za razliku od odraslih. Jel? I e, to naravno je vrijeme kada edipski konflikt, to je konflikt, to još nije kompleks, e, treba razriješiti. Kako će se razriješiti? Je, najbolji jedini pravi način da se mali dečko identificira s ocem. Što znači da će onda se igrati s ocem. Ovo se zbiva između treće i pete godine da će se igrati s ocem, da će ga otac vodi šta ja znam, na nogomet ili ne znam, neke kao muške stvari i onda će on polako gubiti ovu isključivu ljubav prema majci i identificirat će se s ocem. Međutim, ukoliko nema mogućnosti da se identificira s ocem, recimo oca nema, ili otac agresivan, otac neće s da ima posla i tako dalje, ima hiljade kombinacija, šta se događa? On ostaje fiksiran za taj Edipov konflikt i razvija Edipov kompleks. Kod cura je isto tako. Ona je isto prvo vrijeme vezana za majku, kad dođe od 3 do 5 godina, onda obožava tatu. Kažu cure, ja hoću imati dijete s tatom, svi se čudovo. Ali to, to je tako, jer to dijete osjeća, ima potrebu. Naravno, rješava se edipski konflikt na isti način kao kod dječaka. Ona se identificira s mamom, i polako izlazi iz te isključive ljubavi prema ocu. Da, znam, to vam se često e, curice treće do pete godine lakiraju nokte, možda ste i vi, šminkaju se, oblače mamin grudnjak, na ništa, jeli, ili ovaj, mamine cipele s visokim petama i onda kloparaju po kući, jeli, dok se ne sruše i tako dalje, niz drugih stvari. E, to je ta identifikacija e, s majkom, isto spolnim objektom, kako mi kažemo, i dolazi do gubitka edipske situacije. Međutim, ako je iz bilo kojeg razloga u tom periodu od treće do pete godine ta djevojčica zakočena u tome, ili nema majke, ili majka bolesna, ili neadekvatna i tako dalje, onda će ona ostati fiksirana u taj period, jeli, kad ima tu ljubav prema ocu i e, to će naravno izvor kasnijih neuroza i jedno i drugo, jasno i kod muškog i kod ženskog. Freudovo psihoanalitičko učenje prihvatio je samo uski krug liječnika, većinom bečkih židova. Ni njegova knjiga Tumačenje snova u prvom navratu nije naišla na nikakav odaziv. Kada je 1904. saznao da se šef psihijatrijske klinike u Cirihu, Bloiler i njegov asistent Jung jako interesiraju za psihoanalizu, stupio je odmah s njima u kontakt. Tako se udruženju bečkih psihoanalitičara pridružuje i Ciriška grupa. Freud je tijekom života imao brojne sljedbenike koji su se kasnije s njim razilazili. E, čitav život Freudov je zapravo u razilaženju sa svojim prijateljima i sljedbenicima i tako dalje. Onda je bio čuveni Jung i Adler, jeli, on je zapravo najviše volio Junga. On je vidio Junga kao svog nasljednika, zato jer je Jung bio neobično sposoban, inteligentan i nije bio židov. Jer ovi svi su bili židovi, pa je rekao Freud, evo da neko bude koji nije židov. I onda je ovaj Jung e, više religiozno stvari postavljao, bio dosta religiozan i nije prihvatio e, dječji seksualitet, Edipov kompleks, nego je razvio svoju teoriju koja je dan danas postoji u svijetu, postoji Jungovi instituti, Jungovi analitičari i on se, to mi je bio najteži udarac, to je bio 10. 1910. godine kad je Freud imao stenokardije, pao je skoro u nesvijest kod tog razlaza s Jungom, što je on poslije analizirao kod sebe, zašto je to. To je zapravo e, njegov e, sin u fantaziji. On imao dosta djece, ali ovo je bio sin u fantaziji koji ga je napustio. On je 913. imao jednu užu grupu suradnika, možda imena za vas i nisu toliko važna. neki od njih su bili e, ostali do kraja života uz Freuda, neki su neke nove teorije čudne, recimo Ferenci, Šandor Ferenc, jedan od njegovih najboljih đaka, e, poslije je dobio ovu pernicioznu anemiju mozgu pa je skrenuo i neki drugi su njegovi skrenuli, skrenuli psihički pa su onda i nekakve nebulozne teorije razvijali. E, ono što e, Freud je jedino iz svoje familije, svoju kćer Anu Freud, poznatu koja se bavila djecom, koja je bila dječji psihoanalitičar. E, nju je u svom tom, usmjerio u svoju struku, druga djeca se nisu, poslije su unuci, pravnuci, ali djeca se nisu bavila psihoanalizom i Ana Freud je dala veliki doprinos razvoju dječje psihoanalize i to je bilo ovaj ukratko. Mislim, Freud je eh, 937 je e, pobjegao, za probjeg on je otišao e, iz nacističkog Beča jer e, je već bio Anšlus pa je Hitler tamo vladao. Hitler je bio veliki neprijatelj Freuda. Oni su u Beču spalili javno Freudove knjige i onda je, Freud nije želio nikako, on bio već jako bolestan, imao karcinom u ustima, u vilici, to 25 godina se borio s karcinomom i šta se događa? E, Freud je ipak konačno pristao da ode, onda je tu posredovao Mussolini i ova princeza Bonaparte koji su velike novce platili Hitleru i onda je on pustio da s najužom rodbinom ode u London. Freud je tijekom života puno putovao. Često spominje da je vrhunac njegova života prvi posjet Rimu, gdje je prvi put ugledao Michelangelovog Mojsija. U svojim kasnim radovima, pišući o njemu, govorio je o sebi volio arheologiju. I on je strašno e, volio sve to povezati sa psihoanalizom, M kulturu, M arheologiju, muziku nije volio ali je strašno volio arheologiju. U njegovoj sobi je bilo jako puno tih figurina, malih arheoloških iskopina i tako dalje. On je volio i strašno volio putovati. Strašno je volio putovati naravno uvijek gdje je putovao je tražio te arheološke iskopine i tako. To je taj dio ovaj, kulturni koji je on imao. Naravno, on je uvijek pokušao objasniti sve te odnose e, i u knjigama i u... Pa on e, ljudsko u umjetnosti e, ob, e, kao sublimaciju. Sublimaciju nagona. Ću vam dati primjer, jedan jednostavni recimo za njega su slikari ostali na analnoj fazi banalnoj fazi dijete po zidu maže drek, a slikari mažu boj. Recimo. To je jedno. Ovaj. I druga, ovaj, uvijek nailazi u e, na sublimaciju nagona. Neko koji bi želio, recimo, šta ja znam, Kafku uzmimo. Kafka je izvanredno ovaj, opisao svoj edipski problem s majkom i e, mržnju prema ocu i tako u, ovaj, u pismu, pismu ocu to je poznato Kafkino e, tako jedno malo pismo koje je fantastično, gdje je on zapravo sublimirao sve to pišući, ne, nije ubio oca, nego je, on je umro, <laughs> nego je sublimirao to u pisanju, jel? Konsku energiju sublimirati znači upotrebiti u, u društveno korisne svrhe, a pisanje sigurno ili uzmete ovaj, smrt u Veneciji Tomasa Mana, recimo tu je taj homoseksualni dio je ovaj, u, u knjigu, ali imate i kaznu. Taj e, čovjek umire od kuge zbog svojih homoseksualnih potreba. Ne, zbog, recimo, na neki način umire od kuge jer je imao te Tu se javlja opet superego, naravno, koji njega kažnjava smrću za homoseksualne nagode. Sigmund Freud bolovao je od karcinoma punih 16 godina. Njegova kćer Ana, buduća nastavljačica njegovih dijela, bila mu je osobna doktorica, najbliža suradnica i prijateljica. Godine 1930. dobio je Getovu nagradu. Teško bolestan, 1938. godine seli u Englesku gdje i umire 23. rujna. Povijest četvrtkom. Freudova psihoanaliza izvršila je velik utjecaj na društvene znanosti, općenito na kulturu. O tome nam govori psihoanalitičar dr. Eduard Klein. E, psihoanaliza imala našto na teatar veliki utjecaj, e, jer je zapravo e, u teatru se zbivaju e, mnoge, zapravo manifestiraju mnogo nesmisno. Recimo, ja ću vam reći konkretno, prije, e, zapravo nakon drugog svjetskog rata je naš poznati psihoanalitičar Hugo Klein iz Beograda ovaj, postao režiser i profesor na kazališnoj akademiji i on je analizirao, recimo, psihoanalitički analizirao Šekspirove likove i Krležine likove, recimo, vrlo interesantno, recimo, Glembajevi su fantastični izvor za e, cijelu psihopatologiju. Recimo, on je, e, ja se sjećam sam ga ja doveo, bio u Zagreb, to je pred 30 i više godina, jedva je živ, bio star već jako, on je nama održao predavanje o analizi e, krležinih likova, psihoanalitičkoj analizi. Znači, glumac on i igra puno nesvjesnog, svog nesvjesnog, naravno misli da nije njegovo, nego od lika nekoga, jel? I tu vi vidite e, dobar, koji je dobar glumac? Dobar glumac koji se može identificirati s likom. A naravno ne da potpuno utone u lik da se ne može vratiti. Ali onaj koji se dobro identificira, znači on osjeti nesvjesno što je književnik u tom liku napisao, dok mi to ne znamo. Jel? Eto, to je recimo e, najviše na teatarima. Psihoanaliza od svih umjetnosti ima najviše utjecaja na teatar i na književnost. Književnici su prvi shvatili interpretaciju snova i oni je koriste. Vi danas, vi imate, ne samo danas, vi imate fantastična književna dijela u kojima je opisana psihopatologija. Nema takve psihijatrijske povijesti bolesti koje će tako krasno opisati kao što književnici opisuju. Uzmite Tomasa Mana, uzmite Jamesa Joycea, uzmite Haima Potoka, Malamuda, ove moderne, e, Saul Bellow. To, je čista psihopatologija, vi tamo nemate nikog ko nije psihopatologija. Uzmite Kafku malo starijega. Znači, oni mnogo bolje, jer su kreativni, oni mnogo bolje e, opisuju nesvjesno. Recimo imate e, Libar Marka Uvodića Splića, ako ste to znate. Tamo imate, nema nijedna knjiga nije histeriju opisala tako fantastično kao Libar Marka Uvodića Splićanina. Libar Marka Uvodića Splićanina, ko je jači? Ovamo u nas na jugu, judi su obično dosta vruće krvi i ko manje ko više jačega temperamenta. Ovo naše dalmatinsko sunce, more, vina, riba i ostalo govoru da nije brez nike i da to utiče na možjane i nerve. Šjorniko se sta drečit kada je poludija. A sve ću razbit, sve će poć u kuse, cilu ću kuću razrušit. I otrči u kujnu po sikiru pa upane u spavaču sobu. Ma sve, ma sve ću porazbijat. Čekaj, čekaj jedan čas, govori mu vice, pa ode i ona do kujne i malo zatim se vraća vuku za sobom slamnicu na kojoj je sluškinja spavala. Poturne dobro slamnicu pod posteju, dovati žigice i zapali slamnicu. Ovo da se puno ne mučiš razbijat, ovako će zača sve zaplamsat. Šjorniki je sikira ispala iz ruku. Zaletija se jope u kujnu. Brzo se vratija sa sićom vode i sta gasit vatru. Ona je tad izula papuću i digla je uzgor, pa je stala ka ki pobjede i gledala mrkog vuka, koji ka najumilatije janje gasi vatru, da sve ne zaplamsa. Nisi muško, viče ona i smije se. <laughs> jo, da si čovjek ne bi tako postupa. Da sam ja na tvom mistu bila. Ma ne bi bila donila vodu, bila bi donila petroli. I baci mu papuću u glavu. Reći ćemo još na kraju da je psihoanaliza kao disciplina koja je cilj spoznaja i mijenjanje iracionalnih pojava preplavila cijeli svijet. Osoba koja se stručno bavi psihoanalizom je psihoanalitičar koji u svojoj komunikaciji s pacijentom daje cijeloga sebe, svo znanje i inteligenciju i u cijelom tom interaktivnom procesu sudjeluje i čitava njegova ličnost. No kakav je položaj psihoanaliza danas? Ja, psihoanaliza je imala kao i druge znanosti e, e, padove i, ovaj, i uspone. Danas je u svijetu e, nije baš tako dobro ne stoji iz nekoliko razloga. Prvo, jer je vrlo skupa, dugotrajna i teška za pacijenta i psihoanalitiča i danas ljudi ne žele tako u eri interneta, robota, ne, ne, 4, 5, 6 godina se liječiti psihoanalizom, 4, 5 puta tjedno, po tri frtalja sata, to je skupo, jer svaka seansa se plaća, To, e, tako da je u zadnje vrijeme, zadnje dvije dekade nešto interes za psihoanalizu kod pacijenta opao. Još ima puno analitičara i puno pacijenta ali sad jedan period, zašto? Jer je E, porosan interes za biološku psihijatriju, to jest ljudi dobivaju lijekove i liječe se lijekovima što je mnogo komotnije, mnogo ovaj, e, jednostavnije i jeftinije i ne traži vaš angažman. Strašan angažman je pacijenta u psihoanalizi. Međutim, šta se dogodi? Oni tako dobiju lijekove godinu, dve, tri, onda kad im nije bolje, onda opet dođu na psihoterapiju ili psihoanalizu. Kod nas teško jer imamo e, ekstremno malo analitičara. Međutim, dođu na psihoterapiju. Znači, e, svi pokušaju samo jedno, što je logično, s jednostavnim da dođu onim što je za njih teže i skuplje. Tako da je u svijetu psihoanaliza bez obzira na padove i uspone, uvijek je stajala dosta dobro i uvijek je puno ljudi išlo na psihoanalizu i psihoanaliza je stimulirala razvoj, razvoj razmišljanja o psihijatriji, razvoj e, znanosti i tako dalje, ali kažem ima i tih problema. Ako vas zanima situacija kod nas, ona je jako slaba. Mi imamo momentano četiri priznata psihoanalitičara e, Međunarodnog psihoanalitičkog udruženja, imamo tri kandidata koji se su se dijelom kod nas obrazovali, a sad su e, idu vani na seminare i tako na e, škole te i tako u dogledno vrijeme će i oni biti. Edukacija je vrlo skupa i vrlo dugotrajna i teška, kao što i psihoanaliza liječenje. Ne, možete postati psihoanalitičar ako niste proveli vlastitu psihoanalizu. I na kraju priče o ocu psihoanalize Sigmundu Freudu i psihoanalizi otkrićemo vam deset pravila psihoanalize. Deset pravila psihoanalize. Traje od 3 do 5 godina. 3 do 5 puta na tjedan, po 50 minuta. Prethode joj opsežne konzultacije. Psihoanalitičar može odbiti pacijenta. Provodi se isključivo individualno, nikad u prisutnosti treće osobe. Za razliku od uvriježenog vjerovanja, ne koriste se nikakvi lijekovi. O terapiji se nikad ne razgovara izvan ordinacije, ni u čijem društvu. Pacijent sam vodi seansu. Psihoanalitičar ga nikad ne požuruje. Seks u ordinaciji jednak je incestu. U tom se slučaju analiza prekida. Psihoanalitičar mora sam pronaći analizu. Ona je sastavni dio treninga. Zabranjeno je psihoanalizirati članove obitelji, prijatelje i znance. Terapija završava potpunom rekonstrukcijom pacijentove ličnosti. Powiedz czy twardką. Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povih četvrtkom koju su za vas pripremile novinarka Ivana Šoljan i glazbena urednica Melita Jambrošić. Tekstove su čitali Ivan Kojundžić i Nedin Prohić. Tonski snimili Štefica Mahalec i Zvonimir Vajdić. Uredila je vodila Nataša Ricijaš. Lijep pozdrav i do slušanja.